hari itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatanu aho tanganyika rwashyiga ku metero amajana arindwi na mirongo irindwi na zitandatu n'ibice mirongo itanu n'umunani narapimye hirya y'ejo hari ku itariki zitatu z'ukwa gatandatu hari kuri uwo munsi wa kane urumva rwari rumaze kumanuka amasantimetero uh, atandatu ni ukuvuga rero hirya y'ejo rwari rushise ku metero amajana arindwi na mirongo irindwi na zitandatu n'ibice mirongo itanu urumva rero ruramanuka eh, nk'akarorero uh, aho umwaka uheze mu minsi ijana na cumi n'itandatu ku itariki zitanu z'ukwa gatanu umwaka uheze gushika itariki itariki mirongo ibiri n'umunani umwaka uheze mu minsi ijana na cumi n'itandatu wamanutse amasantimetero mirongo ine n'abiri rero murumva rero yuko ubu rugiye kumanuka abanyagihugu ntibagira amakenga na gatoya ruriko ruramanuka mugabo hanyuma rero nk'uko nari nabivuze e, sikire yabo iri kwirahera ariko rero sinobivuga nk'umuhinga na gatoya yuko e, tanganyika tutazosubira kuduga umwaka uza kubera kuko ihindagurika ry'ibihe yamaze kuza ndabivuze ejo bundi e, mu iradiyo urumva rero nibaza yuko tuzoza turakurikirana ukugendera ruzoduga kandi kandi ruzoguma rumanuka uwo mwaka niho rwageze ku rugero rurerure cyane ubu rero ruzoguma ku rugero rurerure cyane gushika ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turiko turavuga yuko tanganyika ruzoduga ruzoza haheze iminsi murabona rwaraduze rero urumva abanyagihugu bababwiye ati kirazira yuko eh, mujya kubaka iruhande ya tanganyika bakabihibera n'ukuri kuko nsaba guverinoma y'u Burundi yuko boshinga igiharuro ntarengwa ko ntabanduka ko abantu batosubira kubaka munsi kuko twatakaje ibintu byinshi cyane bya Claver Ndayicari yarongoye umugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe amenyesha ko mu matohoza yakozwe n'uwo mugwi basanze hari abantu bavanwe mu yinga bakajya kwicirwa mu ntara za Gitega na Ngozi abandi bagatabwa mu ruvubu abandi kandi bakaribwa n'inyamaswa amenyesha kandi iki gikorwa cy'uwo mugwi ari cyo kubohora imitima yatuntuye Pierre Claver abarundi ibisigarira by'abantu baba aba amajana atanu nivyo umugwi severe wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe mu Burundi wasanze mu binogo rusangi bitandukanye biri mu ntara ya Muyinga ivyo ni vyimbwe mu magume yo mu mwaka w'igihumbi 1992 ico gitigiri ngo ni gito kuko hari abantu bo mu ntara ya Muyinga batwagwa mu zindi ntara kwicirwayo abandi bagatabwa muri Ruvubu hatibagiwe n'abaribwa n'ibikoko vyo mw'ishamba bimenyeshwa na Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi muri Muyinga hari ico twovuga nuko hari bahagaritswe bakicwa bamwe bakajanwa ingozi abandi bakajanwa igitega n'abandi rero basangukiye mu mashamba nk'imwakiro benshi bariwe n'ibikoko kuko ibyo binogo cyane cyane icyo kinogo cy'imwakiro basuka ko ibivu bikeya bakarenza ko ibyatsi bikeya ibikoko byo mu ishyamba byaraza gukwega ibimanyu by'umubiri ni ukuvuga yuko twatoye ari bake ugereranije n'abari bataweyo igikorwa cy'uwo murwi hari abatagitegera kurondera ariko ngo nico kurondera ukuri kubohora uyu mugambi w'ukuri no kunwanisha abarundi si uwo guca imanza si uwo kuzura kaboze ni uwo kurondera ukuri kubohora imitima kubohora imiryango kubohora igihugu kubera iki uburundi ntidushobora kuronka amahoro arama tugendera ku binogo byatawemo abishwe bazira ubusa Pierre Claver ndayicariye amenyesha kandi kwiyo ari intango kuko uwo mugwi uzotohoza n’ibyerekeye ayandi magume yakuri dukurikiye Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Pierre Claver Barundi tugukengurukiye tuve mu ntara ya Muyinga tuje mu ntara ya Kayanza ibitigiri vy'abana bafise indwara zituruka kugufungura nabi biriko biragabanuka umuganga rongo intara y'ubuvuzi ya asigura ko byavuye ku rugero rw'ibice mirongo itandatu na 65 kwijana bikagera ku bice mirongo itandatu kuva mu ntango z'umwaka uheze kugeza mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka muganga cyongera Celestin amenyesha ko ivyo biharuro bizobandanya kandi kugabanuka biciye mu nyigisho ziriko ziha zihabwa abanyagihugu zijyanye n'ingabo ribereye umwana bivanye n'ikigero cy'imyaka arimo Patrick Sengiyumva kimwe mu bimenyetso byerekana ko ibitigira by'abana bafite indwara zituruka gufungura nabi bigenda biragabanuka mu ntara ya kayanza ngo ni nko kuba mu bitaro by'uburere bw'ubuvuzi bugize iyo ntara atari abana benshi bacakirwa kubera izo ndwara nko mu myaka iheze nk'uko bimenyeshwa na muganga congera celestin arongo y'intara y'ubuvuzi ya kayanza bikerekana ko muri abo abagera ku majana atanu na mirongo ine na batandatu aribo bari bamaze gukira gushika mu kwezi kwa gatatu y'umwaka turimwo mu buyobozi bw'intara ya Kanza bujejwe amagara y'abantu bamenyesha ko ikibazo cyo gufungura nabi ku bana gihari mu miryango imwe imwe ariko kandi bakamenyesha ko akenshi bitava ku kubura ibyo bafungura ariko ko ari cyane cyane ukutamenya ko abavyeyi bamwe bamwe ingaburi ibereye umwana bivanye n'ikigero c'imyaka arimwo muganga Congera Celestin Rongo y'intara y'ubuvuzi ya Kayanza amenyesha ko igisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara mu bufatanye n'abaremesha kiyagwa hamwe nabo bitaba mama muco batogwa mu kibano kugira ngo bigishe abandi ingene hotegurwa ingabo impanuro zibereye ku mwana ko icyo kibazo cy’abana bafite indwara zo gufungura nabi kizoteba kigahera Veniste Nduwimana nawe umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iterambere asaba abanyagihugu arongoye ko buri muhana wo kwitwararika inyuma y'imyaka itandatu ririko rirakora akabona ko hakwiye kuba inama rukokoma ijanye n'ibibazo by'ubutunzi harimo n'ibiri mu gisata cy'ubutare tumutega abiri twagize amakenga menshi kubera turabye nko kwishyira hamwe Leombo bafatiye ko nuko mu masezerano twebwe eh, dufise biragaragara neza yuko ata muntu n'umwe mw'abo bantu babiri yovuga ngo ibiriko birakogwa nta byazi akarorero gasanzwe muri ayo masezerano kubabwira convention d'exploitation minière eh, de terre de gakara havugwa neza yuko leta y'u y'uburundi ifisemwo umutahe wa cumi ku leombo ikagira mirongo itanu ku hama abarundi bari muri ico gisata bagaca bagira mu itatu n'icenda ku hanyuma kandi bagaca bongera ko uwuserukira leta mu ndamashingwantwaro ari we aca afata uh, ikibanza c'icegera uh, c'ishirahamwe bashinze ibi rero nibyerekana neza yuko twebwe bitugora eh, gutahura ko numvise umushikiranganje avuga ngo ntibigeze bashiraho n'ifaranga na rimwe none mu iyo myaka itandatu nibo bakibibona yuko mu byuko amafaranga batayatanze kandi mwumva leta iserukiwe ku rwego rwo hejuru kandi hariho n'imigwi isuzuma buri mezi buri mezi atandatu yuko amasezerano ariko araja mu nzu twebwe tubona yuko hari ikibazo iki cya kigereka ko naco eh, nuko muri icyo gisata Eh, cy'ubutare mu mwaka uheze w'amafaranga bari bashizemo amamiliyaridi bibiri mugabo tugaca tugiye kuraba eh, mu bitabo by'uburundi tugaca dusanga ni biro amajana atanu gusa byashotse none umuntu agaca yibaza nk'ibyo biro ibihumbi n'amajana atanu by'inzahabu amafaranga yaciye ajya mu mfuko wande igisa c'ubutare ni igisata kirimo eh, ibibazo byinshi cyane ahubwo tube tugasaba yuko hotunganywa inama rukokoma byose byatanguye inyuma yahura buramatari w'intara ya Makamba yandikiye umukuru w'inama ya komine Makamba ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu rusamu uyu mwaka amenyesha ko amazina y'abantu bari bashize imbere n'iyo nama ya komine atemeye ko bobandanya bari mu bibanza by'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe iterambere rya komine hamwe n'ubujejwe ibibazo by'imibano na politike zimwe mu mvo Françoise ngo zirazana yashize imbere kuri uwo wa mbere ajejwe ibibazo by'ubutunzi nk'uko biboneka muri iryo kete ngo uko no mu kiringo cy’imyaka cumi n'itanu cyose yamaze muri ico ico kibanza umusaruro w'ibikorwa vyiwe utari mwiza nayo uwajejwe imibano na politike ngo inyifato yiwe ntibereye eka mbere ngo yonatosekaza ubuzima bwa komine aho nkuko biboneka muri iryo kete nyene Inama ya komini ikaba yaciye ihabwa ikiringo c'indwi zibiri ngo babe bagize iyindi nama maze batore abandi. Abo nabo baciye bandikira Buramatari w'intara ya Makamba ku wa gatatu ruhesha uyu mwaka ikete rigizwe n'impapuro zine bose uko ari babiri imvo yaryo akaba ari Nduguruye Twamugina isesagurwa ry'ubutunzi bwa komine Makamba bukorwa na Musitanteri Ndugaye twa Mugina bakaba bagaruka ku mvo nyamukuru bo ngo bibaza ko zoba zituma Musitanteri wa komine Makamba atifuza ko bobandanya bakorana nk'uko tubisoma muri ubwo rwandiko. ariko sabo gusa bukegera imwe gusa umunyabigega mfatakibanza w'iyo komine yarandikiye musitanteri wa komine makamba ku igenekerezo rya kane ruheshi amenyesha ko atanze imihoho muri ico kibanza kuko ngo iterabwoba musitanteri ariko aramugira ko atafatiro rifise nkuko tubisoma muri iryo kete nyene agasaba yamara gusubizwa mu kibanza yahoramwo ca regisseur de la caisse d'avance nkuko yabandanije ayivuga muri iryo kete abatari bake mu banyamakamba bakibaza ingene izo ndongozi ziriko zikorana muri iki gihe bimeze uko bagasaba abajejwe intwaro gufata mu minwe ico kibazo ku nyungu z'umunyagihugu Jerome Hakizimana Makamba Radio Isanganiro Jerome Hakizimana tugukengurukire tukiri ngaho nyene makamba abantu bane bapfungiwe mu gashoka komisariya ya commune Kibago kuva kuri uyu wa gatanu batatu muri bo bakaba arabo ku mutumba Murambi commune Kibago bivugwa ko banyaze umusore yaravuye mu gihugu cya Tanzania kurondera ubuzima mu gipolisi bakavuga ko babikwirekeraniye bakoreye ku makuru bahawe n'uwo musore yanyazwe utwiwe umugambwe iprona urongowe n'umushinga amateka bere gashatsi bakaba bemereye uruganda rwa radio isanganiro kugira ico bashikirije mu makuru yacu ya hanyuma Moise Misago agihabwa amabanga yo kurongora umugambwe iprona mu mwaka wa 2016 yashinzwe umugambi yo gusubiza hamwe kw'abanywanyi ba iprona batase abo badasigana bavuga ko batavuga rumwe na leta bashikiriza ko bagerageje kugira utwigoro two gusubiza hamwe imbere ya 2020 tubimfa gusa kubera imyiteguro y'amatora y'uwo mwaka aho ngo bemeranije kuja mu biganiro inyuma yaho nkuko tubisoma muri ugo rwandiko mu kwezi kwa 11 abo badasigana barasubiye kugira utwigoro babifashijwemo n'icegera cy'umukuru w'igihugu icyo gihe ngo bumvikanye gusubiza hamwe kw'abanywanyi b'uwo mugambwe biciye mu makoraniro yatunganijwe n'uwo mugambwe inama nkuru y'uwo mugambwe yabaye igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa kabiri uno mwaka yemeje ko amakoraniro y'amakomine y'uwo mugambwe aba bihurije ko n'abadasigana bose ayo makoraniro ngo yagenze neza mu ntara cumi na kuri cumi n'umunani nk'uko tubandanya tubisoma mu rugo rwandiko bamwe mu badasigana bayoboka abel gashatsi arongoye umugambwe Prona bariyamirije ibyavuye muri ayo makoraniro bavuga ko bakumiriwe mu nyuma nk'uko biri muri urwo rwandiko umushyiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yavuye ahakana ibyavuye muri ayo makoraniro aho yasabye kuja hamwe kw'abadasigana abo badasigana bavuga ko batavuga rumwe na leta bavuga ko bababajwe nuko warongoye iprona yabemeje ko isubirwamo ry'amakoraniro rizoba batarimwo abo badasigana bakabandanya bavuga ko bababajwe n'ingendo Kayendo y'urongoye iprona bavuga ko itariko ikurikiza intumbero bishikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu yo gusubiza hamwe kwabatase mu mugambwe iprona urongoye umugambwe iprona umushinga mateka Abel Gashatsi yabwiye uruganda rwa radio isanganiro ko azogira icyo ashikirije makuru yacu hanyuma balima ibindi bitegwa Emmanuel ndi kubaganwa rongoye ubuyobozi bw'ibidukikije urimye n'ubworozi bubanza asigura ko abafundi mu bama bariko barahimiriza abari bahevye gutera icyo gitegwa bongere kucitaho Space Caritas Kabanyana abo barimyi b'ikawa twasanze ku mutumba wa gatare muri komine musigati baravuga ko bashima kubona bongerwa amafaranga ku kiro yavuye ku majana atanu na mirongo itanu ashika ku majana indwi ariko n'ubundi leta ngo yobandanye ikaraba ingene yokongera ikaduza igiciro kuri ico giterwa amazi baranavuga ko benshi bari baradebukiwe ico dushimira leta ni uko yumvise akama twayiteye ariko tukayisaba kandi ko bishoboka by'amajana indwi ni njabuka amazi gute mu gihe dusanga uwurima ikawa ni wakenye gusumba uwurima ibindi biterwa bito bito ikawa twaradebukiye bivanye n'ukuntu baduhemba amafaranga ku kiro ari make cyane nubwo baraye bashinze ikindi giciro gishasha n'ubu hari cyarimwo agahaze turebye nko ku bindi biterwa dusanzwe turima tukareba ingene igiciro cyabyo kigurwa tugaca tureba n'ikawa turabona yuko igiciro cy'ikawa kikiri hasi cyane ndebye inguvu ntanga niko ndakora igiterwa cy'ikawa ndabona yuko ko kitoja munsi y'amafaranga igihumbi ku kiro Emmanuel Ndikubaganwa arongoye ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza asigura ko abafundi b'indimo bama bariko barahimiriza ku bijanye n'akamaro k'ico gitegwa abafundi bacu mu makomine no ku mitumba baramaze kubashira ku kivi gusansibiriza kuja ku mitumba itandukanye bere babandanya bahimiriza ko ubu unya igiterwa c'ikawa coterwa hose na cyane cyane mu makomine yarasanzwe ategwamo icyo icyo giterwa abari baragihebye tubateye akamo ko bokongera kwijukira kurima icyo giterwa kuko n'igiterwa vy'ukuri kibonekana yuko gifitiye akamaro igihugu mbere wanashaka nabo nyene turetse ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'abarongoye intwaro mu duce dutandukanye babandanya bahimiriza abanyagihugu mu manama atandukanye gukurikirana neza icyo giterwa njabukamazi Space Caritas kabanyani musigati isanganiro Space Caritas kabanyana tugukengurukire ni ngama kuru twatubafitiye mu numwanya ciyagarukira ndashimiye mwese mari ko muradutega biri hamwe na Innocent Ibonimana mu buhinga bw'ivyuma Festine mutuye mwari kumwe kuri miko ndabikebanuye isango n'igihe cy'isaha imwe y'ijoro